Baungi etorriak entzule gure gaurko kulturrata lonetara. Gaurkoan ere Donostiako zinemaldia interesatuko gara, iruro gita laugarren edizio untan eh, murgildu eta kronika berri bat eskeniko dizuegu. Atzoko egunari begira jarriko gara lehenik eta behin, atzo Euskal Zinemaren eguna izan baitzen ez da. Atzokoan, besteak beste, Ramon Barea, aktore eta zuzendari Bilbo Tarrari eman zioten zinemira saria eta egun handia ere izan zen, igelak eh, filmaren zat. Zinemira atalean, leian aurkitzen den eh, fikziozko lan bakarra, esteinatu baitzuten atzo. Ba, filmaren ondotik, iritzi zonbaitzu ere bildu genituen, eta honakoa duzue bildutako lagin bat. Ba, nire egia esan gustatu zait. Be, ola noiz behin kaparrere indegu, gainetan euskaraz, eta musikare bai oso ondo, zen bengo taldiak zian, da, ia beste guztik ezagutzen egin ditun, da, oso ondo nahi asko gustatu zait. Neire bai, gustatu zait pelikula, osak, bai. Bapatxo Teieriak zuzendu duen komedia sozialunen inguruan mintzatuko gara gaur, igelak eh, filmaren eh, nondik norakoak jasoko ditugu, baina gaurkoan ere Mikel Quintana izango dugu gurean. Hainbat filmeren inguruan solasteko eta iritzien jasotzeko tartea hartuko baitu. Baungi etorri guzti. Gara itxarrak dira, bai. Baina gure etorkizuna geuk ere ikitzen dugu. Zintzu eta gogorran egiten duena aurrera doa. Elio Larrea Marcos atxilotuta zaude. Patrimoniaren eskutaketa, diru zuriketa eta narkotrafikoarekin loturiko elkarte batekin kolaboratzeko karguekin. Lapurrak! Marroi galanta daukazu. Patxo teieriak zuzendu duen igelak eh, filmaz interesa gaitezen eh, lehen lehenik eta igelak eh, filmari buruz zer esan. Ba, krisiaren testu inguruan, iruzur baten ondorioz, iesian dabilen bankari baten historioa da karkigula filma unek. Komedia sozial bat dela kontatu digu patxo teieriak, gaur egungo munduaren begirada zorrotz batetik, komedia klabean gizabanakoari buruzko galderak ere pausarazten dituenak. Bapatxo teieriarekin mintzatu gara eta berauk zera kontatu digu. No, ni komedia sozial bat egin nahi nuen, eh, eh, jarri e, nahi nuen e, bueno, protagonista pertsonajea berez, e, bueno, e, izango nuke komilan artean, kakotxen artean gaiztua, e, zital bat, persona zital bat, e, e, eh, bankero korrupto bat e, e, egoera desberdin batean, klimaz edo e, egoera desberdin batean. Hau da, beren antagonisten e, kabian, ez? Eta jarri ikusi nahi nuen aber e, pertsonajea nola, nola jarduten zen, ez? Zer, zer autuak egiten zituen eta e, azken finean erantzuteko galdera oso simple bati, ez? E, animaliak ez bezala, berkago, inarrituta dago egiela eta eskorpioaren e, fabulan, ez? E, horre eskorpioia koske egiten dio igelari naturan duelako zitala eta mm, izatea, baina bueno, bizakumeak hautatzeko eta aukerak egiteko eskubidea daukagu, ez? eta eskubidea eta almena. Eta bueno, orduan, jakin nahi nuen, ia pertsona hau beste mikroklima desberdin horretan aber nola jarduten zen. Nortzu jarrete? Igela. Igela. Arreratu benizan demanda bajarriko dugu matxan. Zerze banken kontekin. Eta komedia klabean egitearena eh, garrantzitsua izan da, hori da zure generoa? Bai, bueno, eh, a ber, e, ara, ara, krisi sozialari buruz mila, milan gauza egin daitezke, ez? Por supuesto, e, drama latz bat e, egin daiteke, eta nahiko prinsipio ematen du logikoa nahi dela, ez? Baina nik, bueno, nahiago dut e, komediaren ikuspuntua erabili, horrek ez dio kentzen sakontasuna, baina beste beste ikuspuntu batetik ikusten da. Ze behar bada ironia gehiago eta eta bueno, eh, azken finean gustatzen zaidalako, eroso sentitzen naizalako e, bueno, genero horretan, ez? Bura uste asko izan dituzu? E, bueno, e, bai, osea, batez ere, bueno, ideia sortzerakoan burua usteak ah, ah, eta e, gidoia josi eta gero berriro askatu eta berriro josi eta berriro askatu eta eta, gero e, errodajean eta bai e, burua usteak mm, dozenaka, ez? Baina bueno, e, normala da edozen pelikula eta edozen sortze lanetan e, burua ustea da, ez? Zango gu filma honetan e, musikaren garrantzia ere bada, nolabait e, historiaren parte ere bilakatzen baita, zergatik musikariak eh, parte handi bat izaten du film honetan? Bueno, ni, e, <clears throat> ni eh, bueno, artearen munduan e, bizi naiz, horretara dedikatzen naiz, musikoak bezala, eta e, krisi egoera batean gaudenean, pues, bueno, kulturak, e, kultura lehenik e, pairatzen ditunea da, ez? E, krisiaren ajeak, ez? Eta kasu honetan musikoak e, nik argi neukan e, giro hortan, nik planteatzen dudan giro hortan, e, goera, latz horretan, musikoak, beste artista guztia bezala, eta best, gainontzeko ia jende guztia bezala kalean dago modua bilatzen alduen moduan. Eta arduan, musikoak kalean nituen, edo bat zenuen, ostras, pues, eh, ager, daitezela eurak ere e, pelikulan, ez? Hau da, Eh, eta gainera nik euskal musika asko maite dut eta eh, uste dut eh, bueno, ba, gure gure kantagintzan badazteu dela hainbat kanta oso ondo gokitzen zirela ni kontatu noen historia momentu batean edo bestean eta bueno, horregatik ah, musikoak akoeratuta daude ez bakarrik e, musiko hoiek gustatzen zaizkidalako baita ere hain zuzen haien kantak egokiak zirelako ni kontatu nahi nioen historioan txartatzeko eta musikariak jokoan sartu dira berehala? Bueno, eh, egon dira baten, egon da baten bat, eh, eh, lotxa gainditu ezin eta esan ez naiz ausartzen, ez naiz eh, ez naiz ausartzen kamera kokatzera, ez. Eh, eh nik, oso garbi azaltzen nien, ez zutela eh, ez zutela antzestu mm, behar, eurak izan behar zirela, eta, eurak izan behar zera, e, eurak egiten dakitena egiten, hau da, kantatzen, jotzen eta barez. Baina, bueno, gehienak e, e, gusto, gusto handiz e, e eta hasiera hasieratik jarri ziren alde egiteko eta horregatik daude pelikulak. Orain ezin aurkitzen gara, Filme honek zei bilbide izango du zein eh, helburu e, Bueno, eh, hau e, az, abenduaren bian estrenatuko da e, zinemetan eta geroztik, bueno, pues, e, publikoak, publikoak esango du zei bilbide duen eta ze, ze, edakun, ze edapena duen, ez? E, bukatzeko, e, ze garrantzi izaten du zinemaldiak zuretzat? Hombre, eh, euskal zinema egiten dugu eta euskeraz egiten dugu zinea eta mm, eh, ez dago toki oberik e, eh, pelikula bat erakusteko lehen aldiz e, zinemaldia baino, ez? Dudarik gabe. E, ikuslearekin harreman zuzenagoa lortzen da zinemaldian? Mm, bai, bai, ez, garo, horre goten garelako, eta jendea irtetzen denean zurekin egoteko aukera dauka, eta kalean topatzen duzu jentea pelikula ikusi duena, eta barez, eta dena konzentratuago dago, eta doan, harreman zuzenagoa dago, bai. ja salatan, aretotan, e, ematen hasten denean, ba, behar da zu ja beste toki batean zaude, ez, ez, dakazu e, hartu emon e, zuzen hori, ez? Ba, patxo zorionak, egin duzen lanagatik, eta mi esker. Bai, mi esker zuei. Robinson. Mucho casi. Donostiako zinemaldian segitzen dugu, kursalera itzuli gara, gaur eh, ba, ofizialean e, zentratuko baikara ere, eta sail ofizialean eh, ikusiak izan diren filma zonbaitzuen inguruan mintzatzeko, ba, Mikael Kitana dugu gurekin, kaixo gunon? Kaixo gunon. E, mintzatuko gara, batzuk e, leian direnak, urrezko maskorra lortzeko beste batzuk lehiaketatik kanpo ere, eh? kolosal film adibidez, ba, ez baita aldeian arituko aurten. Hasiko gara, agian eh, Lady Macbeth eh, filmarekin? Lady Macbeth, e, ingalaterrako lan bat dugunako William Olroidek zuzendua, e, konta eguzu, zer e, dakartzan film hauntan? Ba, bueno, a ber, pelikula honek, pixka bat zinosea irakurtzen balin badugu, en, pentsatu dezakegu betiko pelikula bat dala. Eh? Mila sortzerun da bosgarren urtean kokatutako emakume gazte bat, eh, eskondu egin behar du, bera baino desente helduago da beste batekin, eta handikan aurrera, ba, bueno, suposatu dezakegu eh, gertatu daiteken guztia, ez? Horra irakurrita. Eh, ez da atsegina. Eh, igual, hau irakurrita esango, ba, ez, ez detik baina egia esan e, niretzako sorpresa on bat izan da. Sorpresa on bat izan da, azkenean en, balde ba, batetik en, aktoresak egiten duen lana oso ondo betetzen duelako, eta azkenean ba, bihurtzen dalako ba, pixka bat en, bori ba, ba ez. En, bera baino dezentei sarragoa da, bai, gero hirugarren pertsona bat agartzen da bere bizitzan, eta bera azkenean zorion txua izan nahi du. Eta, bueno, ba horren, horren horren bila bazkenean ba, bihurtzen da en, violentziako historio batean esan dezakegu. Em, bai, violentziako espiral handi batean, baina azkenean berak lortu nahi duena, lortu nahi du edo zein presiotan, ez? Eta bueno, horrek pixka bat ba Ba, ezka hotz bat ematen duen hasiera batean eta mosketa muerte esaten da bezala, ba, gero ja buelta ematen dio. Orduan, En, horregatik amakarrik amedezi du merezi ikusten. Nik egia esan gustora, gustora ikusi dut. Ba, aurrera segituko dugu eta agian eh, ba, aste arte goizuntan eh, erakutsi duten kolosal pelikularekin eh, segituko dugu orain. E, Natxo Bigalondok zuzen duen lana da, eritzi asko, jaso dira, e, firma honen inguruan. E, zinezale baten ikutua aurki daiteke filman eta zuzendariak dion bezala ba, kapa ezberdinak, irakurketa ezberdinak egin daitezke filma hontan entzungo ditugu bera diazpena. La película tiene cinco capas de significado, progresivamente más, más profundo y más denso, hasta llegar a una capa última que es casi una revelación sobre el estado de las cosas, pero no, no lo voy a explicar. <laughs> ba, esan du kapa ezberdinak badirela, e, filmak berak e, ba, erranei eh, ezberdinak badituela, norberak ikus ditzala, bere irakurketa egin dezala, e, ala ere sinopsian sartzearen esango gu filma honetan e, ba, parrandatik parrandara dagoen emakume protagonista bat dugula, eta e, aurkikuntza harri bat egiten duena, eta aurkikuntza da lotura misteriotsu bat e, ba, baduela bera ikaragarriak, planetaren beste muturrean kausa e, sorrarazten duen monstru ikaragarri batekin, ez? Zuri zerri duritu zaizu? Bueno, en, nik uste dut film hau, film, bueno, lehen da bizi esan, Nacho Bikalondoren eh, filma dela. Hortik anasita, en, aktoreak kanpokak dira, ez, da, ez, da, ez du en, espainolekin lan egiten, Orduan, hortik anasita nik uste dut, dela pelikula bat iseri egin behar da, jakin gabe norena dan pelikula, eta gero esan, batak zut noren pelikula, berea da. Orduan, agian segura denok sorpresa, sorpresa ikaragarri bat hartuko dugu. Pelikula bezala oso ondo dago, pelikula divertikarria da, eta gero, bueno, azkenean da, nik ez dakit e, berak zer kontaktu nahi duen. Prentxarrekoan esaten zuen bezala, ba, boska pa omen ditu. En, batean, Moskor baten delirioa eh, ematen duena, en, ba, bueno, ba, nik uste dut irakurketa ugari eh, izan ditzakela ez? nik bat jartzeagatik nik pentsatzen dut azkenean en monstru unibertsala unibertsala dela ez. Naiz eta berak e, handi bat jartzen duen pelikulan badago monstrua dela unibertsala eta mundu guztia badakagula monstru hori, ez. Berak era, erabili kapa bat hori izan ziteken, bueno, bai. Bino, karo, nik uste du ja, beste <laughs> pelikula ikusi ondoren, eta hori esan duen, hori esan duenean, ba, nik uste du juten gala denok gero eh, tago baina azkenean da, bueno, pelikula bat da, pelikula oso ondo egina dagoen pelikula bat da, eta eta gila esan, ba, bueno, eh, bai, dago lehiatetik kanpo, eh, ez da lehiarako pelikula bat, eh, komertziala da, oso komertziala da, eta nik pentsatzen dut, ba, bueno, azkenean la, zein dagoen atzean jakin da, ba, bueno, nik uste du sorpresa ikaragria izan dut dela ez da lako bere genero. Ba, guzek, sail ofizialean aurkitzazkegunak, aurkeztuak izan direnak, oraindik ere ba, egunak falta dira azkenak eh, ikusteko. Hala ere, gaurko egunarekin, e, kale begiak, eh, izeneko proiektua ikusi ahal izango da belodromoan, lepo egongo da, belodromoa, sarra guztiak saldoak baitira, ikusmina handia piztu dut, donostia 2006 e, ba, atera duen proiektu hau, ez, labur metra osatutako lana dugu, Donostian bizi diren eh, zinemi, zinema egileek egindako laburmetraiak e, eh, hartzen ditu, Donostian kokatutako istorioak ba, bilduz, nolabait, zuzendari ezagun eta ez ezagunez, e, osaturiko lana? Bai, egia esan zuzendari ezagun asko daude, e, Zerra Telmo bezala, e, Koldo Almandoz, Julio Medem, besteak beste, eta gero beste batzuk ez direna hain ezagunak e, Karabegiak proiektua bueno, e, sortzen du enbitxa eh, gaztan bide dela gidoi, gidoilari sofamatua ba. eta uste, ez dakit zetan bestea sortzen duna e, bien artean sortutako proiektua 2006-ri e, begira, donostia 2006-ri begira. En, sarrera guztiak agortuta duela gaur belodorman motako da, uste dela, bueno, bai, baude batzuk horrendik antakilan hartzeko legez jarri behar dituztenak, baina beste guztiak agortuta daude. Hau oso harraroa da, Eh, normalean belodorma ez da betetzen. Orduan, bueno, espektatiba honen aurrean, ez, eh, gaude. En, bueno, hau da proiektu bat azkenan da Paris Jetain bezala direla en, labur metrai, zuzatutako amabi labur, dira eta pelikula bat egiten du, eh, direla bia, egun da hogei minutu guztira. Orduan, donostiari buruz egiten duten guztiak, Eta, pues, Paris eta hemen bezala gertatzen dena, nik espektatiba asko neukan, e, ikusi dut, eta da beti bezala ez, ba, labur metraia daukaten gauza da, batzuk onak direla, besteak oso onak direla, eta beste batzuk esaten dut, pentsatzen duzuela, zer egiten dute hemen, ez? Orduan, da, da pixka bat gertatu zaitena, orokorrean ondo dago, baina, bueno, da, da kortuekin gertatzen dena beti, ba, azkenean da, edo, bakoitza berareko eskora dauka eta bere baina da azkenea more Donostia buruz egiten du gehien bat en histori batzu izan eske unibertsalak baina besteak dira edo Donostiarra zara edo edo edo ez da, ez da ulertzen eh? eta bueno azkenean ba, bueno, ba, eta gainera ez da sinemaldian bakarrikan estrenatuko den pelikula bat sineman ere estrenatuko den aurrian Horari guztetut proiektua dela, arriskatua da, baina bueno, soriontzekoa ba, alako proiektu arriskatu bat egitekatik ganez. Genero ezberdinak nazten dira? Mm, bai, bai. E, genero ba, badude marrazki bizidunak, e, badago dokumental lantzekoa, badago kritika soziala, e, badago fikzio asko, eta gero ba, kontu edo zein kontu eguneko kontu gertatu daiteke kalen nazketa handi badago. Hori, hori da nire ustez aberastasuna ematen diona, ez? eta gero hori, lehenago esan duan bezala, berpakoitzak e, eh, bere harriko zorra. bakale begiak eh, gaur ikusi ahal izango dena belodromoan, sarrera duenak ba, ikusi ahal izango dena bainipen eta zinema aretotara ere iritsiko dena. Ba, azte erditxura iritsi gara, Mikel. Eta, hemen gutxira ere bai, aurkeztuko dute Amerikan pastoral, e, Ewan McGregorrek zuzendu duen lehen lana. Itxoiten ari zarena? E, bueno, bai, kuruxia, dekat, egia esan tipori, bueno, tipo jatorra erbitzen zait eta ba bueno, ba ikusiko dugu aber zer egiten duen. Mm, claro, badaude aktoreak onak direna, baina gero zuzenda, zuzenean o zuzendaritzako lanetan ez dutela zertatzen. Suposatzen dut, tipoa e, oso listo eritzen zaidu inteligentea dana, orduan petxetzen dut, e, zuela edo zer gauza egingo. Eta, bueno, egia esan, posten naiz, en, eh, eta gogoa ikusteko egia esan. Eta ez dugu esan, baina gaur ez eh, diguen uiberi saria emango diote donostia saria eta baionaren firma bat aurkezteko ere aprobetsatuko du donostiarako etorrera e, goizuntan ez dugu ikusi izan firma, baina zuk ere espero duzu firmetariko bada ez, baionaren. Bai, bueno, egia esan, en, ba bueno, esaten dute urte terdi gondudala postprodukzioan eta hiru estudio ezberdinetan nazita daula, Beraz, suposatzen dut, eh, ezagututa lehenago zer egin zuen, eta gainera listoia oso alto daukanez, ba, suposatzen dut, edo zein ez zuela egingo. Ikusteko gogoa bai, izango da, ezpel, pelikula bat gainera lehiatik kanpo dagoen pelikula bada, orduan, ba, ba bon, azkenean, en, hori kontutan hartuta, segurazki, ba, izango da, Jesu Kristadon pelikula produkzio mailean eta denean, seguro. Ba, horren inguru, mintzatuko gara bihar, eskerrik Eta gure aldetik besterik zentzule, bihar eh, filme gehiago izango ditugu izpide, eta nola ez gaur eh, Sigourney Weaver aktoreak jasoko duen donostia saria ere mintzatuko gara biharko egunarekin. Ba, bihar artentzule, eta bien bitartean nongizan, aio...